In this video, malalaman mo kung paano mapabilis ang pag-move on. Red Walkboy Production presents Who Goat Radio. Hey, I'm back for another episode of Who Goat Radio Tips, only here on Who Goat Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Now, here's the video. I'm gonna make this quick in this video, okay? And if you want the full transcript of this video, I'm gonna post the audio part of this you know, uh, tips on our soundcloud.com. But before that, let me tell you, someone asked me, I realized many things. It's my turning point to let him go. Sad, but it's the best thing to do. How to move on? Marami na ako nakikita ng ganyan na question sa akin. So number one, damhin ang sakit. Huwag mong i-deny na nasaktan ka. You're not a robot. Huwag mo itong takbuhan. Kasi kahit saan ka man pumunta, kahit saan mang lupalap ng mundo, it will haunt you down. Iiyak mo lang yan. Alright? Ubusin mo ang nararamdaman mong sakit through crying. Mm, makikita mo, you'll feel better. Alright? Matatapos din naman yan. Number two, Isipin mo kung ano ba talaga nangyari. Kailangan mo itong gawin para mas maintindihan mo kung ano ba talagang nangyari sa inyong dalawa. Marahil ito ay paraan ni God para ilayo ka sa taong hindi ka talaga pinapahalagahan. Okay? Kasi He knows everything about us, about you and me, about everyone here on earth. So, alam niya kung sino ba talaga ang pinaka-the best na tao para sa iyo. Okay? Now, just trust Him. Number three, alisin ang bagay na nakapapaalala sa iyo sa Kanya. Ano ba yon? Marami na yata siya naibigay sa iyo, di ba? So, mga bagay, mga things, mga gifts, anong dapat gawin dyan? Tapon mo na yan. Ang dapat gawin dyan, para sa akin lang, it's either ipabili mo siya, i-donate mo, para mas makalimutan mo na kasi kasi may meron kasing uh, connection yan. So now, kung medyo mamahalin, just have to uh, uh, rethink again kung ito ba talang bagay nito ay nakakapaalala sa iyo. But kung hindi naman at kaya mo naman siyang i-handle, um, probably just keep it But yung mga small things na talagang nakaka-apekto sa'yo, just let it go. Donate mo yan, ipamigay mo, and you'll feel better. Alright? Now, huwag ka na rin magkipag-communicate sa ex mo. As in, stop it. Okay? Disconnect. Kasi walang mangyayari. I-unfriend mo na siya, i-block mo na siya sa Facebook, sa phone mo, magpalit ka na number. Anything na makapagbigay sa'yo ng instant communication, you just have to stop it. Right away, cut it. Cut it. Kasi walang mangyayari. Tandaan, hindi lahat ng uh, pagtatapos ay natatapos sa usapan. Okay? May mga bagay dyan or may mga relasyon dyan na hindi na natatapos sa talagang usapan. When it's done, it's done. Just cut it. Okay? Now, number four. Tapusin ang dapat tapusin. Hindi mo na kailangan pang hintayin pa yung other side o yung other party ang magtapos ng iyong relasyon or mag-break sa'yo. Since, for example, you are a girl, you're the girl, right? And uh, kailangan mo nang tapusin yan. Huwag mo nang hintayin yung lalaki na mag-break sa'yo. <laughs> Masakit kasi yan, okay? Now, dahil mas masasaktan ka lang kung hahayaan mo yan. Ang unang tumapos ng isang hindi magandang relasyon ay ang unang magiging masaya. Lagi mo yang tatandaan. Okay? A broken heart, sabi nga, is like a broken mirror. It is better to leave it broken than hurt yourself trying to fix it. Huwag mo nang ayusin pa ang isang nabasag na salamin. Parang ganun din yan sa pag-aayos ng isang relasyong hindi maganda ang kinalabasan. Anong dapat gawin? Palitan ng bago. Okay, number five. Patawarin mo ang sarili mo at ang ex mo. Lagi mong tatandaan, forgiveness. Yun ang pinaka-importante sa atin. Okay, lagi natin yan isa puso. Alisin mo ang emotional baggage mo sa buhay. Dalang-dala mo kasi yan. Lagi mo yan dinadala. Ngayon, kung hindi ka makapag-forgive, ikaw rin naman ang lugi. Kasi yung unang makakapag-forgive ay ang unang magiging masaya at ang unang magiging okay at makakapag-move on. Oo, medyo matagal ito. Pero ito lang talang tanging paraan para ikaw talaga ay makapag-move on. Okay? Huwag maging bitter, be better. Huwag ka na makipagtalo pa sa ex mo. Okay? Kung ikaw ang may kasalanan, forgive yourself. Na kung siyang may kasalanan sa pag up nyo, forgive him. Yun lang yon. Napakadali yon. Madali ba? Yes! Madali kung talagang gugustuhin mo. Hindi yun madali kung ayaw mo ikaw rin, hmm, wag mo nang patagalin pa ang guilt sa puso mo. Okay? Dahil kapag ginawa mo ito, ikaw rin lang naman masasaktan in the end. Okay? Forgive and forget. Number six, makisama at maghanap ng magagawa. Kailangan mo ng mga taong makapag-encourage sa'yo na mag-move on at makapaglimot magipagkita ka sa friends mo na hindi mo na nakita ng napakatagal na panahon dahil sa masyado ka naging busy sa iyong ex. Okay? Kontrahin mo ang mga kalungkutan ng mga masayang gawain na gagawin nyo ng iyong mga friends. Okay, huwag mo nang isipin na makipag-inuman kasi wala din naman yung patutunguhang maganda sa iyong buhay. Just spend time with them. Wala na yung bisyo, wala na yung inuman, kung ano paman, kasi hindi na maganda. Alright? Okay, number seven, buksan mo lang iyong puso sa tamang panahon. Okay, hindi garantiya. It's not a guarantee that you'll feel happy if you're gonna find someone else. Okay? Huwag kang pumasok agad-agad sa isang relasyon kung alam mo hindi ka pa naman ready. Oo, nakakatakot na mag-try ulit, pero hindi ito ang dahilan upang hindi ka na umibig muli. Hindi ganun yon Okay? Makipag-meet ka sa mga potential na tao na alam mong uh, mas mabuti kaysa ex mo. Okay? And here's another tip. Okay? If you are the girl and you want to look for someone, a guy, a guy, of course a guy, okay, na gusto mo talaga yung mahal ka, number one na dapat mong hanapin sa Kanya, first, yung guy ay dapat inuuna si God. Kapag kasi ang lalaki ay inuuna ang Diyos, ibig sabihin, yung pagmamahal niya sa Diyos ay talagang napaka-importante. At kapag ganun ang uh, karakteristik ng isang lalaki, I bet, I'm pretty sure, mas mamahalin ka niyan kasi marunong siya magmahal. Ang love kasi ni God true love. Ngayon, kapag alam niya about God and he loves God and he knows how God loves him, mas marunong siyang magmahal ng totoo sa iyo. That's a tip. Tandaan mo yan. Number eight, ibigay ang atensyon kanino? Kay God. First. Put God first in everything you do. Seek Him first. And everything else will be added unto you. Yun ang sabi ni God. Yun ang promise niya. Ngayon, si Lord lang ang talagang totoong makakapagkumpleto sa atin. Walang duda yon. We are not designed to be completed by someone else. Okay? Only God can complete us. Walang iba Okay? Sabi nga sa Psalm 34 verse 18, The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Hintayin si God. Huwag yung inaasa mong tao kasi bahala na si God na magbigay sa iyo yung the best para sa iyo. So unahin siya kasi siya ang mas nakakaalam ng lahat. Okay. Ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat ng bagay, pati na rin ang sugatan mong puso. Habang ginagawa mo ito, babaguhin ka ni Lord at palalakasin ka niya. Habang hinahanda ka Okay? So habang ginagawa niya ito, hinahanda rin niya naman niya yung taong para sa iyo. Tandaan, hindi design ni God na makontento tayo sa pagmamahal ng tao. Okay? Siya lang ang kukumpleto sa atin. So focus on God first. Put God first. Masanay kang maging single muli. Nagawa mo nga yun dati before kayo nagkakilala ng iyong ex, di ba? So magagawa muli yan. Oo, mahirap isipin na parang wala ka ng romantic partner. Pero hindi yun imposible. Naitali ka na sa mga memories nyo. I know that. Kasi marami nang nangyari sa inyo. Probably nagkaroon kayo ng relasyon ng uh, more than 5 years or almost like 10 years. Tapos bigla kayo nagkawalaan. So may mga memories talaga nakatali sa iyo. But hindi ibig sabihin na hindi ka na makaka-move on. May paraan. And ang pinaka-the best na paraan yan ay i-let go mo yung nararamdaman mo kay God at bahala na sa iyo. Okay? Dahil hindi ka maging kagaya ng gusto ni Lord para sa iyo, kung mananatili ka sa taong hindi karapat-dapat sa iyo. Okay? So, paano mo malaman kung sino ba talaga ang karapat-dapat sa iyo? Ask Him and wait for Him. Okay, unahin mo muna ang intimate relationship mo kay Lord kasi makita mo ang pagbabago niya sa iyong buhay. Unti-unti kanyang babaguhin, pati yung puso at isip mo, at yung pananaw mo sa pag-ibig. Ito ang gagawin natin, all right? So, I'm gonna I'm gonna I'm gonna ask you to uh, stay with me in this prayer. Panginoon, mahalaga sa iyo ang sira kong puso. May pangako ka at sinabi mo na malapit ka sa akin. Pinapanalangin ko po ang nasira kong relasyon. Pakiramdam ko ay sirang-sira na ako dahil sa pagkabigo. Umasa ako at nasugatan. Panginoon, pagalingin mo po ang nadurog kong puso. Hindi ko po kaya itong gamutin, ngunit ikaw, ikaw lang ang makakagamot nito. Malaking parte ng aking puso ang nawala at tila bang Kinuha nito ito ng iba. Bawiin mo po ito at dalhin pabalik sa akin upang mabuo ito muli. Ikaw lang ang tagapag-ayos ng sirang puso. Hinihiling ko po ang himalang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nagdasal ka nito, tanggapin mo at maniwala ka na pagagalingin ka niya. Okay, yan ang mabilis na paraan kung paano maghilom ang sugatang puso o ang mabilis na paraan kung paano mag-move on. Kung baguhan ka dito, please subscribe. If you want ask me, you can just send it to hugotradioph at gmail.com. I'll see you again next time. Bye! Babaguhin ka niya at ihahanda ka niya at palalakasin. Caro! Hey! Shh! Ngayon, masanay kang maging single muli. Masanay ka Nagawa mo nga yan dati nung wala pa yung ex mo eh. So, magagawa mo muli yan. Hey! Hello! Yung aso ko masyadong hard-headed. Tinawa ako, nag-record pa ako. Okay, I'm still recording.